บุ๊กทูเก้าสิบเก้าเดเวเดเซตอีเดเวตเดเวดเซตอีเดคำแสดงความเป็นเจ้าของโรดิเท l ลนปาเดชโรดิเทเ l นปาเดช แมวของแฟนดิฉันกอดกตานะมอยตาเพื่อนเตลกันกอดกตานะมอยตาเพื่อนเตลกันสุนัขของแฟนดิฉันคุชิโตนะมอยาพื่อนเตลคุชิโตนะมอยาพื่อนเตลของเล่นของลูกดิฉัน Играчките на моите деца. Играчките на моите деца. นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันตัวว่าเอปาตโตนามอยาคอลเลกาตัวว่าเอปาตโตนามอยาคอลเลกานั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Това е колата на моята колежка. Това е колата на моята колежка. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Това е работата на моите колеги. Това е работата на моите колеги. กระดุมของเสื้อหายไป Копчето на ризата се скъса. Копчето на ризата се скъса. пай. Ключът на гаража го няма. Ключът на гаража го няма. сия. Компютърът на шефа е повреден. Компютърът на шефа е повреден. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Кои са родителите на момичето? Кои са родителите на момичето? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Как да стигна до къщата на твоите родители? Как да стигна до къщата на твоите родители? сутанон. Къщата е в края на улицата. Къщата е в края на улицата. арай. Как се казва столицата на Швейцария? Как се казва столицата на Швейцария? арай. Какво е заглавието на книгата? Какво е заглавието на книгата? арай. Как се казват децата на съседите? Как се казват децата на съседите? โรงเรียนของเด็ก ๆ ปิดเทอมเมื่อไหร่ Кога е вакансията на децата? Кога е вакансията на децата? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Кога е приемният час на лекаря? Кога е приемният час на лекара Какво е работното време на музея? Какво е работното време на музея?